za obraćenje sina. Neka ova priprema bude u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Neka sa mnom bude Tvoja milost, Gospodine Isuse Kriste. Tvoja ljubav Bože oče, i Tvoje vodstvo duše sveti. Nakana Vječni oče, prikazujem Ti žrtvu Tvoga preljubljenog Sina, Gospodina našega Isusa Krista za obraćenje, posvećenje i spasenje mojeg sina. Zahvaljujem ti, Oče sveti, za dar života koji si mu podario. Znam da si ga čudesno zamislio na svoju sliku i priliku. Hvala ti, Bože moj, što znam da si ga stvorio iz ljubavi i za ljubav. jer ti sam jesi ljubav. Hvala ti što mi daješ spoznati da ga ti ljubiš više nego što ću ga ja ikad moći ljubiti. Hvala ti kralju nebeski, za svaki ovozemaljski i svaki vječni plan koji imaš s njime. Spasitelju i otkupitelju naš, bez tebe, bez tvog oproštenja Nitko se od nas ne može spasiti. Zato ti hvala, dobri oče, što si dao svojeg jedinorođenog sina Isusa Krista, da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne. Već da ima život vječni. Molim te, gospodine, da ga otkupiš od grijeha koje je počinio mišlju, riječju, dijelima i propustom. Molim te da ga svojim duhom prosvjetliš kako bi spoznao stvarne namisli svojega srca i kako bi se iskreno pokajao i primio tvoje oproštenje, iscijeljenje i oslobođenje. Molim te, gospodine, otkupi ga od situacija u kojima se nije osjećao prihvaćeno zaštićeno ljubljeno i poštovano otkupi ga i oslobodi Isuse od osjećaja krivnje i manje vrijednosti Otkupi ga od strahova i tjeskoba. Otkupi ga, Isuse, od razočaranja samim sobom. Otkupi ga od bilo čega što mu uzrokuje da se smatra manje voljenim od tebe, koji si ga stvorio iz savršene ljubavi. Otkupi ga, gospodine, od stavova zbog kojih te ne može prihvatiti kao ljubljenog i savršeno pravednog Boga. Otkupi ga, spasitelju naš, od svega onoga što ga priječi, da te svim srcem pozove u svoj život kao svojeg gospodina. Gospodine, molim te, podari mu dar obraćenja. Dar ponovnog rođenja. Dar žive vjere. i povjerenja u tebe. Podari mu, oče vječni, obilje svojeg duha da može rasti u mudrosti i milosti pred tobom i pred ljudima. Gospodine, sveti oče, iz sveg te srca molim, neka sin kojeg si mi povjerio, bude svet. Neka bude na radost tebi i nama kojima si ga povjerio. Gospodine životvorče, molim te, neka doživi puninu godina koje si mu odredio. Gospodine Isuse, Ti si ustanovio sakrament Euharistije kako bismo uvijek iznova mogli plodonosno sudjelovati u Tvojoj žrtvi i kako bismo iz nje mogli crpsti plodove otkupljenja plodove tvoje ljubavi i milosrđa. Ti si nas, Isuse, svojom mučeničkom smrću otkupio od kazne za grijehe. ti si otkupio našu palu narav, zarobljenu sebičnošću, ranjenu osjećajima odbačenosti i manje vrijednosti. Gospodine Isuse, čvrsto vjerujem da ću u Euharistiji blagovati tvoje tijelo i tvoju krv. Blagovati tebe, žrtvenog jaganjca, koji si bio ubijen za nas. Vjerujem da ti, Isuse, ulaziš u mene sa svojom božanskom i ljudskom ljubavlju. Vjerujem, gospodine, da i ja ulazim u tebe. Kako bi mi svojom milošću ispunio srce pouzdanjem u tvoje neizmjerno milosrđe. Kako bi me ispunio ljubavlju i kako bi zajedno sa mnom prikazao svoju žrtvu ocu za sina kojeg si mi povjerio. Duše sveti, molim te da me vodiš kroz svetu misu. Pomozi mi da zaista mogu duhom sudjelovati u Isusovoj žrtvi na Golgoti. Anđele, čuvaru sveti, čuvaj mojeg sina od zloga i od zla. čuvaj ga od oholosti i ponosa. Čuvaj ga od bluda i svake grešne neumjerenosti. Čuvaj ga od ogorčenosti i samosažaljenja. Čuvaj ga od laži ovoga svijeta. Sveta Mario, Majko Božja, moli za mog sina. Ti si, Mario, najdublje povezana s Isusovom mukom i smrću. Ti si stajala pod njegovim križem. Ti si mu bila utjeha i snaga u njegovim najtežim trenucima. ti si iskusila svu dubinu boli koja je drugim ljudima ostala sakrivena. Neka tvoja ljubav, Mario, dopre do duše moga sina i neka ga tvoja majčinska ljubav oslobodi da se može potpuno predati u milosrđe Tvoga Sina Isusa. Sveta Mario, Sveti Josipe, predajem vam svojeg sina u vašu majčinsku i očinsku brigu. Da ga svojom pomoću uvijek iznova privlačite gospodinu i da ga štitite od zloga. Da ga štitite od svakog zla i grijeha i od svake opasnosti koja bi mogla ugroziti njegov život. sveti apostoli, Petre i Ivane, sveti Franjo Asiški, sveta Klaro, sveti Franjo Ksaverski, sveta Terezio Avilska, sveta Mala Terezio, Sveti Padre Pio Sveta Mario Magdaleno Sveti Šimune Apostole Sveti Leopolde Bogdane Mandiću Blaženi Alojzije Stepinče Pomozite mu ljubeći ga pred Božim prijestoljem. Sjeti se i drugih svetaca kojima se moliš. Duše u čistilištu, molite za mene kako bih u svetoj misnoj žrtvi sudjelovala sa što većim žarom. Molim vas da molite za mojeg sina da se nanovo rodi i da bude svet pred Bogom i pred ljudima. Amen.